نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Zahvaljujem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, donosim salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, njegove ashaabe i sve njegove iskrene sedbenike do sudnjega dana. Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطرة قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم كاج الله حسنك عليه الصلاة والسلام حديثك أبرنس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وفي لجك إمام مسلم صوم صحيح إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن كذا سأبدستي čovjek, odnosno رب musliman, ili mu'min, odnosno vjernik, spomenuta su dakle oba termina, muslim i mu'min. فَغَسَلَ وَجْهَهُ pa kada opere svoje lice. Harađa min vajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ajnihi ma'al ma. Kada opere svoje lice, budu mu obrisani svi grijesi, dakle budu mu oprošteni svi grijesi koje je počinio gledajući, koje je počinio gledajući svojim očima. I to dakle sapiranjem vodom, kada se opere vodom, kada se umije dakle vodom. Ili, kaže, sa posljednjom kapi vode koja padne. Dakle, kada se čovjek umijeva, peru abdestić se tako, budu mu oprošteni grijesi koje je počinio gledajući svojim očima. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. Kaže, a kada sapere svoje ruke, s njih spadnu svi njegovi grijesi koje je sa svojim rukama počinio, zajedno s vodom ili s posljednjom kapi vode. Dakle, spomenute su ruke. A pojasnit ćemo, dakle, da se tu radi o rukama od vrha prstiju, dakle, do iza lakta. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب a kada opere svoje noge, s, njim spadnu svi, s njih spadnu svi grijesi koje je počinio hodajući na njima. zajedno s vodom, dakle kada ih opere, zajedno s vodom svi ti grijesi spadnu ili sa posljednjom kapi vode, tako da ostane posve čist od grijeha. Hadith bilježi muslim u svome sahihu. Ovaj hadith Allahu poslanika alaihi salatu wasalam govori posebno dakle o vrijednosti uzimanja abdesta i pripremi za namaz. Čovjek, dakle, kada se abdesti, a abdest je naređen Allahovom Đelešanu knjigu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ja ijuhel ladina amanu idha kumtum ila salati farsilu vujuhakum wa ajdijakum ila marafiqi wa msahu bi ruusikum wa arđulakum ila ka'bej. Allah dakle naređuje ovi koji vjerujete kada hoćete namaz da obavite kada hoćete namaz da obavite fagsilu vujuhakum operite svoja lica wa aydiyakum ila al-marafiqi i svoje ruke do iza laktova. Wamsahu bi ruusikum i potarite svoje kose. Wa arđulakum ila al i operite svoje noge do iznad članaka. Oni koji poznaju arapski jezik znaju da prijedlog ila znači do. Ila znači do. Ja i الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى upotrebljen termin do laktova. Operite svoje ruke do laktova. Ali u arapskom jeziku neki prijedlozi zamjenjuju jedni drugim. Pa ovdje ila ima značenje zajedno sa. Operite ruke do laktova zajedno s laktovima. Mi to kad prevedemo na bosanski jezik, to znači operite svoje ruke do iza laktova. Dakle, da se operu i laktovi prilikom uzimanja abdesta. Prvo, Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu naređuje pranje lica i pranje ruku do iza laktova. A zatim kaže وَمْسَحُوا usikum, A zatim potarite svoje glave. وَأَرْجُلَكُمْ Ponovo spominje وَأَرْجُلَكُمْ ilal ka'bain spominje to u akuzativu, kod nas poznati akuzativ, oni koji su slabi s bosanskim jezikom. To je već malo teže da se razumije. Ali pazite, kad kaže Allah Žešanu, ja ih ali dinamir da ila salati far silu vujuha fetha, e, kod nas, wujuhakum. Wa aydiyakum e, opšte. A kaže vam sahu bi Sikum i je ovdje došlo. Kesra, to je genitiv u arapskom jeziku. I kaže za pranje nogu wa arđulakum. E, opet kao što je pranje. Jer ovo wa arđulakum znači i perite noge do iznad članaka. A ne potarite noge do iznad članaka. Ovdje šije ovo zloupotrebljavaju pa kažu ovo je e, ovdje je wa arđulakum ka'bayn kažu wa da se da noge treba potrati pa ćete vidjeti nekad kada oni koji nisu bili na hađu da im Allah Želešanuhu olakša odlazak na hađ i da ih počasti da odu na hađ, a oni koji su bili da odu još koji puta. Pa kada odete na hađ vidjet ćete šije kako kada peru noge, abdeste su abdestani, vidjet ćete ih da ne peru noge, nego samo mokrom rukom potaru po gornjem dijelu, gole noge, ne uzimanje mesha po mestvama ili po čarapama nego po nogama, znači bez čarapa, bez ičega, samo potaru mokrom rukom. Zbog tumačenja ovog kuranskog ajeta koga su pogrešno razumijeli. Jer nikada nije viđen Allahov poslanik alaihi salatu wasalam da, da potare po goloj nozi. Nikada. Dakle, nikada. Znao je potrati po mestvama. Umjesto pranja nogu da potare po mestvama. Ali da potare po nozi onako, dakle, bez mestvi, to niko nije vidio od poslanika alihi salatu wasalam. I ovdje dakle šije, odnosno rafidije, griješe i ovo moramo govoriti jer su u Bosni i Hercegovini e, sve brojni oni koji se vežu za rafidizam, odnosno šijizam i mnogo je onih koji dakle prihvataju njihov način tumačenja Islama i napada na ashabe Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, napad na Allahu Želešanu knjigu, napad na majke pravovjernih i tako dalje i tako dalje. Stoga moramo skrenuti pažnju na ovakve stvari, pa kada ih vidite, da stavljaju pločicu kada klanjaju, ne spuštaju čelo na, na tepih, nego na pločicu, pa kada vidite da su ovako abdeste, da znate da se od njih trebate udaljiti, jer to su rafidije koje nose sa sobom E, iskrivljena tumačenja Allahove tebareke ta'ala vjere. Naravno, nije cilj da ovdje govorimo o rafidijama, odnosno šijama, nego e, da samo skrenim pažnju na ovaj kuranski ajet i na njihovo tumačenje, jer s tim ćete se susresti, pa ćete se možda zapitati da li je to po nekom medhebu e, fikskom, odnosno nekoj pravnoj školi, ili je to u osnovi neka frakcija za koju se veže takav način uzimanja abdesta, to je dakle vezano za rafidije i nije to, e, nije to dakle pravna škola, nego je to frakcija koja se pripisuje, pripisuje islamu. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje pranje lica jaju haledinamen i da kumtum ila salati fagsilu uđuhakom. Ovi koji vjerujete kada hoćete namaz da obavite, operite, operite svoja lica. Ashabi Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, od koga su učili propise? Učili su propise od poslanika, alaihi salatu wasalam. Gledali su kako se on abdesti i tako su učili od njega. Rekao je Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sallu kema ra'aytumuni usalli. Klanjajte kao što vidite mene da ja klanjam. I rekao je, hudu anni manasikekum, uzmite od mene propise hađa. Naučite od mene propise hađa. Dakle, gledajte kako se propise obavljaju i tako naučite. Pa su ashabi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam tako učili. Gledali su poslanika alaihi salatu wasalam šta radi i tako su učili. I tako su oni to primjenjivali. Nikada Rasul sallallahu alaihi wasalam dakle nije viđan da potire po nozi na takav način i gledali su dakle kako on uzima, uzima abdest. Pa je poslanik alaihi salatu wasalam prije uzimanja abdesta naredio da se spomene Allahovu dželdešanu ime. sen milda. Spomeni Allahovu dželdešanu ime. Kaže dakle, bismillah prije uzimanja abdesta kažemo Bismillah. Zapamtimo to, kažemo Bismillah. Zatim operemo šake. Pranje šaka je do iza zgobova. Pranje šaka do iza zgobova. Najmanja potpunost je da se opere, dakle, pere se tri puta. Ako neko opere jedan puta, ispravno. Dakle, pranje jedan puta je ispravno, a potpuno je da se opere, dakle, tri puta. Peremo, dakle, šake, ako neko ima eventualno žena ima prste na ruci i tome slično, okrenut će da ne ostane šta suho ispod, ispod prstena ili ispod burme i tome slično. Zatim, nakon pranja ruku, ispire se, ispiru se usta i grlo. Ukoliko čovjek nije postač. Ako je postač, onda neće ispirati grlo. Ramazan nam je na pomolu, pa ovo trebamo spomenuti. Dakle, kod ispiranja u usta, kod abdesta, dakle, isperemo usta, uzmemo vodu i vodu promičkamo, dakle, u ustima, s tim da nećemo raditi gargaru, nećemo, nećemo raditi oh, da ispiremo grlo, kako ne bi kojim slučajem nešto od vode ušlo u naš organizam a pa nećemo raditi to što inače radimo kada se abdestimo mimo mjeseca Ramazana. Kada smo postači, dakle, ispraćemo usta, ali nećemo ispirati grlo. Isperemo usta tri puta, a zatim isperemo nos i očistimo se lijevo rukom. Dakle, isperemo nos, uzmemo vodu i isperemo, očistimo nos lijevom rukom. Zatim operemo lice u cijelosti, odakle je kosa nikla do pod bradu i od uha do uha, s tim da mokrom rukom odnosno prstima, provučemo kroz bradu. Dakle, okrivim prstima provučemo kroz bradu. Sve ovo obuhvata, dakle, pranje lica. Jer u lice se ugraja i ispiranje usta, ispiranje nosa. Kada kažemo lice, lice čovjeka, da se to odnosi samo na obraza ili na čelo, na što se odnosi? Kada kažemo lice, sve, sve se to odnosi na lice. Zato kod pranja lica, dakle, ispiremo usta i ispiremo nos i peremo lice, odakle je kosa nikla, do pod bradu i od uha do uha. I mokrom rukom kroz bradu. Zatim peremo ruke. Nakon pranja lica, došla je naredba pranja ruku do iza laktuma. Fagsiru va wa ejdijekum ilal merafeti i operite svoje ruke do iza laktova. Ruka je dakle od vrha prstiju, od vrha prstiju do iza lakta. Kad peremo ruku, dakle peremo od vrha prstiju do iza lakta, vodeći računa da ne ostanu laktovi suhi i također vodeći računa da ne ostane suho ovdje s unutarnje strane lakta. Jer to možete vidjeti negdje po abdesthanama kada se ljudi abdesti eh, koji ne vode dovoljno računa o obavljanju propisa na ispravan način, pa ih vidite kako samo mahnu rukom ovako i ovdje im nerijetko ostane suho, e, čak ovaj dio iznad, iznad lakta, dakle prije lakta, ovdje zna ostati suho. Ili, recimo, urade ovako, a ostane suho na laktu i vidite, ostane suho, ponovčić ovako zna ostati na laktu. A da ne govorimo o tome da se uopće ruka ne pere od vrha prstiju. Dakle, kad ruku peru samo ovako svuče ovdje i to smatra da, je, da se apsolutno e, ne vodeći računa dakle, o pranju ruku do iza laktova. Dakle, peremo ruke od vrha prstiju, između prsta također, do iza lakta, tako desnu, e, pa zatim operemo tako lijevu ruku. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala naređuje وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ i potarite svoje kose, svoje glave. Potiranje se vrši dakle od E, odakle je kosa nikla, dakle iznad čela, s početka glave i skroz do potinka. Zatim vratimo, vratimo naprijed. Dakle, uradimo taj pokret. Od čela povučemo nazad i zatim vratimo naprijed. Ukoliko bi neko, dakle, manji dio glave, koliko je jedna četvrtina, kao što je to poznato u Hanefijskoj pravnoj školi, recimo radi jedna četvrtina, jer ovdje je došla na وَمْسَحُوا بِرُقُوسِكُمْ i potarite svoje glave. Nije rečeno dio glavi, nego rečeno ispotarite svoje glave. I zato potarite glave, znači potarite mokrom rukom, ne. Nije došla naredba pranja glave, subhanallah, što je potpuno s tobog šarijata. Nego kaže vam sehu, Dopasite ruku mokrom rukom, potarite svoje glave. Nije došla naredba pranja glave. Što govori dakle o potpunosti ovoga šarijata. Potpunosti i Želešanu vjeri. Šta mislite koliko bi poteškoća bilo za muslimane da moraju prati glavu prilikom uzimanja abdesta? Da ne govorimo o zimskom periodu. Koliko bi to ugrožavalo zdravlje ljudi, kada imamo u vidu da čovjek teško osuši korijen kose, kada recimo opere kosu, pa posuši čak i feno, ne usuđuje se da istog trenutka iziđe napolje. I nije rijetka situacija da čovjek u takvom stanju iziđe napolje i da, da mu se desi e, teža, teži oblik prehlade ili čak i gore i teže posljedice od toga. I mudrost Allahu je tvar vjere jeste u tome da čovjek dakle samo mokrom rukom potari svoju glavu i to je dakle, to je dakle ispravno čišćenje za nas. U sahu usiku, u potiranje dakle glave ugraja se i pranje ušiju, dakle da se operu uši, kako njihova unutrašnjost, tako dakle i njihova vanština, a zatim Eh, što se tiče potiranja vrata, nemamo vjerodostojnih predaja za potiranje vrata. Nema vjerodostojne predaje kada je u pitanju potiranje vrata. Zato nemamo vjerodostojne predaje, zato potaremo kosu, operemo uši i to uradimo s jednom kada popasimo luke da učinimo mesek po kosi, odmah ćemo sad, neć, nismo dužni da ponovo, eh, da ponovo uzmemo vodu da bismo oprali uši vrat, dakle ne potiremo i onda peremo desnu nogu, wa arđulekum i operite svoje noge, prvo desnu, dakle pa do iznad članaka, vodeći računa o tome da ne ostanu suhe pete i da ne ostane suh dio oko članka, između članka i peti. E, to također možete vidjeti u abdestanama ljudi kad se abdeste, to ćete vidjeti da recimo tu zna ostati suho i da se E, da, čovjek u toku uzimanja abdesta, dakle, e, ne upotpuni svoje uzimanje abdesta. Znamo za hadis poslanika Ali Salam, kada je upozorio svoje ashabe, e, govoreći vejlun lil aqabi minan nar, teško petama od vatre. Zbog toga što, su, što je kod nekih primijetio da štedeći naravno vodu, ostalo im je suho na petama i žureći, dakle, od žurbe, pa ih je upozorio na to da tako ne radi, da tako ne postupaju. Dakle, da se operu noge do iznad članaka. Vodeći računa o tome, dakle, da se operu dijelovi na peti i, eh, predio između pete i članka i također da se operu, eh, da se operu dijelovi između, između prstiju. Eh, ova naredba od strane uzvišnog Allaha Želešanu, dakle, obuhvata obuhvata pranje onome što smo spomenuli i dove dakle koje se uče poslije uzimanja abdesta. Nema E, u toku uzimanja abdesta učenja nikakvih dova, jer to nije činio ni Allahu poslanik alaihi sallatu sallam. Niti u toku uzimanja abdesta treba govoriti ješhadu la ilaha illallah, anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kod pranja svakog dijela tijela, ni to. to se, ovo govorim zato što se prakticira kod nas na našim prostorima, da neko govori la ilaha illallah i onda neko govori ne la ilaha illallah šene Muhammed abduhu rasuluhu kada pere ruke pa isto tako kada ispire usta, ispire nos i tako dalje. Eh, dove one koje se uče u toku uzimanja abdesta eh, koje se prakticiraju od strane nekih ljudi nisu prenesene od Allahova poslanika alaihi salatu wasalam eh, nije ih prakticirao učiti on, nisu to činili ashabi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam a s druge strane i pored toga što one imaju lijepa značenja, što dove imaju lijepo značenje, e, mi ih ne trebamo učiti zato što to nije činio Allahu poslanik alaihi salatu Dakle, zato što to nije činio poslanik alaihi salatu wasalam. Isti slučaj je i sa izgovaranjem nijeta e, u toku obavljanja namaza. Ne vejte no sabija lillahi ta'ala salatu sunnete al e, ili farde al da mustaqbil al pa poklanja za imama i imam ako ne klanja a e da kibleti Allahu akvar i tako dalje. Ovo se, e, ove nijeti, iako smo ih naučili još u Mektebu, e, nije izgovarao Allahu poslanik alihi sallatu stajemo na namaz, okrećući se prema kibli, prije toga smo uzeli abdest, pripremili se za namaz, okrenuli smo se prema kibli, mi smo svojim srcem namijetili zašto smo došli tu. Okrećemo se prema kibli kažemo Allahu akbar, dižemo ruke i klanjamo namaz. Jer mi znamo zašto smo ustali ujutro u četiri sata kada hoćemo klanjati sabah. Nismo ustali da klanjamo podne i kindi. nego smo ustali da klanjamo sabah. Probudili se ujutro u četiri ili pola četiri, abdestimo se i klanjamo na vas i nije poslanik Alihi Salatu Salam izgovarao nije. S obzirom da je on činio najbolja djela, mi trebamo da slijedimo njega, a ne da se opterećavamo činjenjem ovakvih dijela E, poput izgovaranja nijeta ili poput učenja abdeskih dova koje se, kojima se zavaraju djeca e, i zbog kojih e, možda ne nauče koju su više, a bilo bi bolje da nauče koju su više nego što uče te dove i što uče nijete za namaz. Čovjek kada se abdesti, musliman ili vjernik, pa opere svoje lice budu mu oprošteni, sa njega spadnu, dakle, svi grijesi koje je počinio gledaju svojim očima. Ovdje su spomenute oči, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna samo kao primjer. I čovjek, e, dakle, svojim očima počini, Allah najbolje zna, ali po najviše grija. Zato što očima kod se god okrene može lako da pogriješi. Kad će iziđe čovjek u čaršiju, na njegovu kontu će samo dok prođe kroz čaršiju pasti mnogo grijeha jer oči lete svukuda. Čovjeku se teško ponekad iskontrolisati. Pa je spomenuto u ovom hadithu, spomenute su oči zbog brojnosti pogrešaka od strane, eh, od strane čovjeka očima. A čovjek također može svojim nosom počiniti grije, da pomiriše ono što je Allah Želešanu zabrani. Može svojim ustama, svojim jezikom počiniti grije Pa čovjek kada se abdesti, ispere usta, ispere nos, Eh, i kada opere svoje lice, svi ti grijesi spadnu. Allah će mu to oprosti te njegove pogreške koje on učinio. Pa kada čovjek opere svoje ruke do iza laktova, sa njega, sa njih budu, spadnu svi grijesi koje je čovjek počinio svojim rukama. I to zajedno s vodom ili sa posljednjom kapi vode koja kane, bivaju oprošteni ti grijesi. I spomenute su noge također, pa čovjek kada e, opere svoje noge do iznad članaka, bivaju mu oprošteni grijesi koje je počinio hodajući svojim nogama. Dakle, bivaju mu oprošteni grijesi koje je počinio svojim nogama i, e, i to, dakle, e, zajedno s vodom ili sa posljednom krati vode, hatta jahruđe, hatta jahruđe naqijem minad tako da ostane posve čist od grijeha tako da ostane poslije čistog grija. Ovdje vjernik, dakle, pored e, toga što uzimajući abdest e, održava čistoću svoga tijela, održava, dakle, tu e, fizičku čistoću tijela. On, pored toga, čisti, čisti se i u prenesenom značenju, on čisti svoju dušu, čisti se od grijeha, pored, dakle, toga što održava čistoću svoga tijela, pripremajući se za namaz, on se čisti i od grijeha. I vjernik, dakle, kada hoće da uzima abdest, ovo također treba da ima u namjeri prilikom uzimanja abdesta. Moleći Allah Đelešanu da mu oprosti grijehe koji je počinio svojim očima, koji je počinio e, svojim jezikom, koji je počinio svojim e, nosom, koji je počinio svojim ušima, koji je počinio e, svojim nogama i tako dalje. Pa je moliti Allah Đelešanu da oprosti čovjeku grijehe dok uzima abdest. A vidjet ćemo inša Allahu Teala na našem narodnom druženju uh, koji govori o brisanju grijeha eh, dok čovjek dakle obavi namaz, namaz do namaza, briše grijehe koji su počinjeni u međuvremenu. tako džuma do džume, ramazan do ramazana, brišu grijehe koji su počinjeni u međuvremenu ukoliko se izbjegnu veliki grijesi, pošto u ovom hadisu ima malo više tumačenja o tome šta je veliki grije i propisi vezani dakle zato to, inša ostavit ćemo to za naše naredno druženje uz dobu zvišenom Allahu Đelešanu, da nam oprosti naše grijehe, da nas e, poživi do mjeseca Ramazana i da uživamo u blagodati mjeseca Ramazana koji nam je na pomolu. E, molimo Allaha subhanahu ta'ala da, da nas sve poživi do mjeseca Ramazana i da uživamo u blagodatima Ramazana, u noćnom namazu, E, u učenju Kur'ana, u postu i svim ostalim vrstama ibadeta u toku mjeseca Ramazana. I molim Allah šan da ovaj skup e, e, obaspe svojim rahmetom, da nam svima grijehe naše oprosti, da ujedini naša srca na istini, da nas sastavi u džennetu sa svojim odabranim robovima. Gospodaru naš, sastavi nas u džennetu kao što si nas sastavio na ovom Mubarek skupu. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته